François Fioni bere leialtasun osoa adierazi du maider jagostegik segarren bozkaguneko hauteskundeetan aurkesterakoan. Ekonomiaren liberal, liberalizatzea edo frantses balorean azkartzea izanen dira besteak beste bere hildo politikoak entzuten dugu maider jagostegi. Je suis assez prudente. Euh, je pense que l'élection n'est absolument pas gagnée. Il y a eu des surprises sur le plan national, au plan international. Je ne sais pas s'il y aura une vague grosse. Tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas une vague bleu marine non plus. Je pense qu'il faut travailler sur le terrain, convaincre les électeurs et surtout pas de triomphalisme. A UDI les républicains À partir du moment où j'ai pris Fête Écosse pour François Fillon, ça fait déjà un, grand moment. J'espérais que l'UDI soutiendrait euh, François Fillon. Ça n'a pas été le cas. Euh, j'ai senti un parti qui patinait. J'ai demandé l'adhésion, mon rattachement au LR pour pouvoir me battre aux côtés de François Fillon. espeleta ustaritzeko eremuak barnatzen dituen segarren bozkagunea, alderdi sozialisteko Silvian aloren eskuda mementu untan, Maider jarroztegiren orkari nagusia izanen da. Jadanik sustengua jaso du izan hauzapez edo autetxi zonbaitzuen gandik, izan Roger Gamoi, itxasuko hauzapeza, odildeko galo juniakoa, Daniel eta Gi Pulu eta Claude Olive besteak beste, Daniel Pulu buzkagune horren diputatu oia izan zen, eta maider arroztegi sustengatzen Je pense que Maïder euh, a toutes les qualités, euh, élue à Biarritz, euh, conseillère départementale, une famille biarrote bien ancrée au Pays Basque. Je pense qu'elle a toutes les qualités pour être le prochain député.